كتبت قصيدتي وهنا على وهن لتسكيني وأرسل وردة معها فهل بالصفح تأتي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ثم ما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Ibn Kathir rahmehullah ta'ala navodi pa kaže nastala je 22. godina, 22. godina, dakle po Hirši, ovo je godina, ova godina obilježena sa mnogim također osvajanjima kao ili više nego prethodne godine Omerove vladavine. U njoj je po drugi put osvojen Hamedan, a nakon toga i Azerbejdžan. Vakid i Ebu Mašer kažu ovo se desilo 22. godine. Ebu Mašer kaže Azerbejdžan je otvoren nakon drugih država, a iako se dakle desio u ovoj godini, ali nije na početku 22. godine također Vahdi navodi svoje istorije pa kaže Hamedani Rej su otvoreni, odnosno halalte, osvojeni 23. godine. Mugire ibn Šabe je predvodio osvajanje Hamedana i to nakon 10 mjeseci nakon smrti Omera radi Allahu anhu. A osvajanje Reja se desilo prije Omerove smrti na dvije godine. Allah najbolje zna. Povod za osvajanje e, dakle, Hamedana ili kasnije Azerbejdžana, kaže, nakon što su muslimani završili sa Nahavendom i onoga što se desilo, prošli put smo o tome govorili, osvojili su Halevan i Hamedan, a stanovnici Hamedana su prekinuli ugovor koji im je, ili primirje koji im je potpisao Kaka ibn Amr, Tamimi radi anhu varda. Pa je Omer napisao pismo Nuaimu ibn Mukrinu da spremi vojske da krene ponovo na Hamedan da vojsku predvodi Suvejd ibn Mukrin, a također dva desno i lijevo krilo da prevode Rebe ibn Amir Ata i Muhelhel ibn Zaid et Tamimi. Kaže, došao je do Senijet Lasel. Prošli put smo govorili o Senijet Lasel. Ko se sjeća šta je bilo Senijet Lasel? Senijet Lasel je bio gore. Pa je ko pokušao pobjegne gore? Pa je susreo magarce, napunjene sa vrčevima meda. Prošli put sam o tom govorio. Ha, znaš, znaš. Znam i ja. <laughs> kad je Feruzan pošao da pobjegne, nakon što je Nahavend pao i sve kaj je palo, Feruzan pošao da bježi gore prema se nije pa su spriješili put magarci. I tu ga je sustigao KK i završio sa njim. I onda je po tom medu koji su nosili magarci dobilo to brdo onaj, uh, ime, brdo meda, zbog tog događaja. Zatim je, kaže, spustio se na Hamezan, osvojio ove predjele, iako je držao i opkonjenju nekoliko, jedno određeno vrijeme, i to sa 12.000 vojnika. Tu se sakupili plemena Dejlema, stanovnici Reja i stanovnici Azerbeđana. Pripremili se za bor protiv najma Ibn Muhrima, Muhrina i to veliki broj njihovih onaj, vojnika. Dejlem je predvodio Muta, dakle, e, čovjek po imenu Muta, stavnike Reja je predvodio Ebul Ferhan, a Azerbeđance je predvodio Esfentijaz, brat od Rustuma, a sa Rustumom smo, dakle, već podavno završili. Pa su se, kaže, okupile njihove vojske da se sprostavi muslimanima i to u dolini Vađu Rose. Došlo je do velike bitke, ni najmanje, dakle, nije se razlika od Nahavenda. A rekli smo da je Nahavend bila nezapamćena bitka, da se ne može ni jedna bitka prijethodna pored sa Nahavendom zbog brojnosti, spremnosti i također palo u broja žrtava. Pa su susreli muslimani sa mušicima i došlo je do neopisive bitke i tu je izgubio život kralje Dejlema Muta i nakon dakle, njegovog pada, njegova plemena, njegov narod se je razbježao, izgubili su tu bitku, a Noaim ibn Mukrin je bio prvi koji se suprostavio Dejlemu od muslimana. Onda je nakon toga Nuaim napisao pismo Omer Radijal Anhu da opiše situaciju i Omer je zapo već bio u brigu kako će se Nuaim suprostaviti tolikim vojskama. Dakle, nekoliko država, nekoliko plemena, veliko prostranstvo, veliki broj, kako će se suprostaviti. A u isto vrijeme kad mi je došla vijest o tome da je onaj, da će doći do bitke na reju, došao mi je muštolukđije da kaže da je bitka već završena, da su mušici pobjeđeni, da je Allah subhanahu ta'ala podario onaj pobjedu muslimanima. Pa kaže Omer radi anhu ovima koji su došli, kako se zovete vas trojica? Kaže jedan Semak ibn Hareše, drugi kaže Semak ibn Hareše Abu Dujane, Semak ibn Ubejdi, Semak ibn Mahreme. Sve trojica se zvali Semak. Kaže Omer radi anhu, kaže Allahume esmik bihim ul islam. Gospodar moj, ojačaj sa njima islam, uemid bihim ul islam i pomozi sa njima islam jer njihova imena su aludirala na to. Zatim je Nuaym ibn Mukrin ostavio Hamezan Jesida ibn Kajsa al Hamezanija kao namjesnika, a krenuo sa vojskama prema Reju. Tamo se susreo ponovo sa velikim brojem mušrika i došlo je do bitke na visoravni e, planine Reja. Muslimani su bili iskušani, opet njihovom brojnošću, ali, su, ali je e, Nuaman ibn Mukrim, Mukrin brat od Nuajma, uspio da savlada neprijatelje, kaže velik broj, e, odnosno veliko, e, velik plijen su e, osvojili, čak što više nego kad su osvajali medajnu. A koliko smo rekli kad su muslimani osvojili medajnu, koliko je bilo blaga? Milion, tri miliona. Što u blagu, što u stvarima još toliko ili više. Dakle, osvojili su, kaže, više blaga nego što je bilo na Medajnu, a Ebul Ferhan je e, postigao primire za rej i napisano mu je to primire, to je najmo je napisao primirje, to jest da ih neće niko onaj dirati. A zatim je poslao petinu Omer radijallahu anhu, alhamdulillahi lehu, alhamdulillahi minne. Nakon toga, što je Muštoluđija došao Omeru da kaže da je rej osvojen, Omer kaže Naimu ibn Mukrinu da pošalje Suvejda ibn Mukrina u komis. Kaže, neka on osvoji komis. Međutim, stanovnici komisa, niko se nije htio njemu suprostaviti, tako da je komis osvojio bez bitke i prihvatili su da plaćaju džiziju i on im je napisao također pismo ili onaj e, sigurnost. Nakon toga je osvojen Džerđan. Kada je Suvejd došao do komisa, stanovnici Džerđana i Taberistana su od njega tražili primirje a da mu dadnu džiziju da ne dolazi uopšte do bitke, niti da im prijeti, niti da im nudi. Dakle, obično se nudilo šta, da prihvate islam ili da plate džiziju ili borbu. Oni su sami došli kod najma i ponudili su mu primirje i da oni plate e, džiziju. Nakon ovoga dolazi do bitke za Azerbejdžan, to jest kada je Muhrin, Naim ibn Muhrin završio sa Hamezanom, zatim sa Rajom, poslao je Bekira ibn Abdullaha na Hameza, iz Hamezana u Azerbejdžan. Sa njim je poslao Semaka ibn Hareše, pa se, kaže, susreli sa Anfendijazom ibn Ferhazanom u Bekiru i sa njegovim, onaj, sa, sa Bekirom i njegovim prijateljima. Opet je Allah subhanahu wa ta'ala podario muslimanima pobjedu, a Bekir je zarobio Esfendijaza. Pa mu kaže Esfendijaz, kakav ti je cilj? Hoćeš da sklapaš primiri ili ćeš da ratuješ? Kaže, radije da sklapam primire. Kaže, ako ćeš da sklapaš primiri, onda zadrži mene kod sebe. Pa je osvajao grad za gradom, utvrdu za utvrdom, a Utbe ibn Ferkad je to radio sa druge strane Azerbejdžana. Zatim je došlo pismo od Omera Radvijalanhu da Bekir nastavi svoj put prema mjestu zvanu Bab ili Vrat. Pa je Semak ostavio Utbu ibn Ferkada, a Omer Radvijalanhu je ostavio ili naredio da sve pripadne pod vlašću Utbi ibn Ferhadu čitava dio Azerbežana koji su već bili oslobodili. Kad se suprostavio njemu Behrem ibn Ferhezad, to jeste Utbi ibn Ferhadu, Utbe ga je pobjedio sa svojim vojskama, dakle onaj sa muslimanima, i kaže Esven Diaz, koji je bio zarobljen kod Bekira, kaže sad se može računati na primire, više ratova nema. Dakle, Behram kad je izgubio, više ratova neće biti. Ibn Jarir kaže, Sejf ibn Omer tvrdi da je ove godine Omer ibn Hata napisao također onaj pismo Suraki ibn Amru, poznatom po nadimku Zunur. Naredio me da krenje sa vojskom pod vodstvom Abdurrahmana ibn Rabije, to jeste onaj Zunura, pa kaže da uzme sa sobom vođe Huzeifu ibn Sejda i Bekira ibn Abdullaha i Lejsija, da krenu prema gradu ili mjestu zvanom Bab a da plijen ili da onaj plijen pokupi, jer uvijek se ovo kad se spominje, već su računali da će onaj izvojevati pobjedu. Da to uradi e, Selman ibn Rabija. Kaže, krenuo se onako kako im je naredio Omer radi Alanu Anhu, a predvodio je Abdurrahman ibn Rabija i kad je došao do tamošnjeg kralja, Šehr Bezara, kralja Jermenije, kaže kralj er- Jermenije, ja nisam spreman da se borim protiv vas. Iako je Šehr Beraz bio iz lanca kraljeva koji su ubijali Beno Israilu u Betel Mahdisu. Dakle, to je taj lanac koji su, kad su jermenci, uništili Betel Mahdis. Spominje se, dakle, i u Kuranu. Pa kaže, Šehr Beraz napisao je Abdurrahmanu pismo, tražeći od njega sigurnost. Abdurrahman ibn Rabija kaže, ja ću te, kaže, postati čovjeku, drugom čovjeku, Suraha ibn Amru, a Suraha ibn Amr je predvodio vojsku. Pa je Suraha ibn Amr napisao pismo Omer Radelan pitajući šta kako da, postave, da se postavi poti, prema ovom dakle, jermenskom kralju. Pa Omer kaže prihvatite od njega primirje. Zatim je Suraka poslao Bekira, Habiba ibn Mesnemu, Zeyfir ibn Zeyde, Sulejmana ibn Rabiju, stanovnicima Jermenije ili danas kako se to se naziva, one države Maloga Kavkaza. Pa je, kaže Bekir, onaj osvaja ove gradove i postizao sa njima primirje. I u tom vremenu je Suraha ibn Amr preselio dakle, na Ahiret. Nakon njega je vodstvo preuzeo Abdurrahman ibn Rabija. Nakon ovih bitaka dolazi prvi put da se musliman bore protiv Turkmena ili kod Arapa se nazivaju Turk. Kako kaže Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem u hadisu od Abu Hurajre Amra ibn Tagleba, Kaže, la te humu hata tu qatilu turk, kao mena aradu l'uđuh. Neće se desiti sudni dan sve se ne budete borili protiv ljudi čija su lica široka. Dulufu lunuf, slijepljenih noseva. Humru l'uđuh, crvenih lica. Kenne uđuhum al miđanu mutraka. Kaže, kao da, su, kao da su im lica onaj iz, eh, isklepani štitovi. Dakle, imaju slijepljena lica. Kada je došla naredba Domera Abdurrahmana ibn Rabi, naređujući da se bori protiv e, Turkmena, on je krenuo prema dakle, onome mjesto Elbab, kao što smo malo prije spomenuli. Pa ga Šehr Beraz pita gdje ćeš? Kaže, idem na kralja Turkmena Belenđera. Kaže njemu e, Šehr Beraz, ja bi, kaže, radi sa njima, sklapam primire, kaže, nemam potrebe, Abdurrahman kaže, nemam potrebe za primire. Mi smo, kaže, narod kojim je Allah poslao poslanika, dao nam obećana njegovim jeziku. Obećao nam je uspjeh, i pobjedu. Nećemo kaj prestati bijediti ili pobjeđivati onaj, sve dok budemo uvjeđeni u to. Pa se borio protiv Turkmena i tada su krenuli, kaže, ratovi protiv Turkmena. Iz bitke u bitku izvojevalo su jednu po jednu. Kada je Abdurrahman ibn Rabija ušao u države Turkmena, niko od Turkmena se nije uspio ili nije smio da suprostavi muslimanima. Pa su govorili, ne možemo se boriti, kaže, protiv ljudi koji pomažu meleci. Nismo nikad od njih nikoga vidjeli da umire, dakle, niko od njih ne pada u boju. Uglavnom, on bi uništili i gradove, i sela, i naselja, protjerali, poubijali bi onaj što su, kojim se suprostavio. Kaže, pa su Turkmeni odlučili da se zatvore utvrde, da uzmu ono što imaju od svoga plijena, od svojih stvari, i da se ne suprostavljaju muslimanima. U vrijeme kad je Osman radijallahu anhu zavladao onaj kufu, pa kaže, pojavile se tad ponovo bitke između Turkmena i muslimana. Pa su Turkmeni sačekali jednu priliku da se okupe na jednom mjestu muslimani, pa jedan od Turkmena uzeo strijelu i zabio muslimanu u čelo. I kad je ovaj pao mrtav, kaže oni jednim drugima, vidite li da i oni umiru? Dakle, to je trebalo godina vre, dakle, da prođe da oni shvate da muslimani umiru u ratu. U tom vremenu muslimani su već bili uh, iskušani zbog brojnosti Turkmena i zbog njihove snage, njihove sposobnosti ratovanja, posebno dakle, rukovanja sa lukom i strijelom. Kaže, pa je u jednoj od bitaka Selman Ibn, Rabija, Sulem, eh, Selman Imre Rabija onaj, borio se, pa je neko pozvao i rekao strpite se porodica Selmana ibn Rabije. Pa je, kaže, preselio. A onda Ebu Hureyre, radijalahu anhu, se sakrio sa, sa muslimanima u uh, utvrde da se zaštite od Turkmena. Kaže, također je preselio Abdurrahman ibn Rabije i Turkmeni su uzeli njegovo tijelo i zakopali ga kod sebe i dug niz godina i nakon tih bitaka tražili su njegovim prisustom kišu onaj da im pada kiša radi njega. I smatrala se do tijela ashaba da su šta? Pričetna. Zatim Ibn, Ibn Jarir spomnije uh, e, priču o brani. Koja brana? Še je Abdelna? Koja se brana najviše spominje? Petkom kad učite suru Kef. Brana je džuđa i međuđa. Kaže Abdurrahman Ibn Rabija kada je došao do mjesta Al-Bab, susreo se sa čovjekom Šehr Berazmu, kaže o vojskovođo. Ovaj čovjek, ovog čovjeka sam poslao da traži branu. Dao sam mu kaj mnogo i metka, a onda sam napisao pisma sigurnosti kraljevima, svaki kralj da mu napiše pismo da sljedeći kralj ga ne dira, to je da ga pusti dok ne dođe do brane. Dao sam mu mnogo poklona koje će poklanjati ljudima, a na kraju će spomenuti koliki je to iznos tih poklona koje je sa sobom ponio da poklanja kraljevima. Danas se to radi kako? National geografik idu ispituju teren, ali ne plaćaju ništa. Njima se plaća. Kaže, tražio sam od svakoga kralja koji je dolazio iza sljedećeg da napišem mu onaj e, sigurnosno pismo sve dok ne dođe do brane Zul Karnena. Pa kada je sagleda, kada pregleda da nam dođe, da nam prepriča šta je vidio. Kada je došao do kralja ili vladara koji je vladao tim dijelom zemlje, on mi je dao svoga namjesnika određenog za taj predio i sa njim njegove sluge. Kad su došli do brane, kaže, brana između dva brda toliko visoka da je pogled ne može do kraja doseći. A ispred brane iskopan kanal, tamo mu je, dakle, jača od mine noć, Dakle, ne vidi mu se dno. Kaže, kad je sagledao i kad je htio da se vrati, kaže mu ovaj namjesnik, nemoj, kaže, još ići, hoće, kaže, da nešto pokažem. Kaže, pa je uzeo komad mesa i bacio. A onda je uh, jastreb uhvatio taj komad mesa. Kaže, ako ovaj komad mesa uhvati u zraku, ako ga stigne u zraku, ona nećeš vidjeti ništa. A ako padne dolje, pa ga donese dolje sa zemlje, vidjet ćeš, kaže, svašta. Kaže, pa je bacio komad mesa i jastreb se zaletio za tim komadom mesa i nije ga sustigo dok nije pao na zemlju a onda ga iznio iz te dole 13. kanala, pa me donio, a na njemu zalijepljen rubin. Zalijepio se jedan od rubina taj komad mesa. Kaže Šeher Beraz, pa sam, pa je taj komad, dakle, taj rubin ponudio Abdurrahmanu ibn Rabi. Kaže, Abdurrahman ibn Rabija je pogledao, pa mu ga vratio. Kaže, Šeher Beraz, tako mi kaže Allaha. Draži ste mi, kaže narod, od čitavog kisrenog kraljevstva. Da je došla, kaže, vijest do njih ovome rubinu, ne bi me kaj ni trenutka, kaže, već bi mi ga oteli. A kaj ti si mi ga kaj tek tako vratio. Dakle, nije vidio u njemu nikakvu vrijednost. Kaže, Allah će dati da prođu dan. Vi ćete, kaže, vladati sve dok budete, kaže, tako se ponašali. Zatim se, kaže, Abdurrahman Imr Rabija okrenuo tom izaslaniku, pa je rekao, onaj, de me opiši dakle tom čovjek koji je bio u Šeher Berazovom društvu, kada mu piši onaj branu. Kaže, ona ti je ovakva. Ima, kaže, u sebi plave i crvene boje. Kaže, Allah ga je opisao Atuni Zubar el Hadid. Dajte mi istopljeno željezo ili čelik. Hatta idha sava bejna sadefejni kala nfuhu. Kada bi spojio dvije ivice, rekao bi pušte. قال انفوه حتى اذا جاء له نارا قال اتوا نفرغ عليه قطرا kada bi se usijale te ivice, onda bi kaj sasuo na njima onaj olovo, odnosno topljeni bakar. U jednoj predaji kasnije će se ona spomenuti. U jednoj predaji stoji da je e, Allahu poslanik sallallahu alaihi ve upita jednog čovjeka kakva je brana, kaže misl baradil mahbar raitu, kai vidio sam poput komada e, ofarbanog leda plavom bojom. To jeste boja boja željeza, a između njih onaj e, satupljeni bakar. Ebu Abdullah Zehebi, Hafiz imame Zehebi, spominji o, dakle, u dijelu Mesalikul Memalik, kaže jednom čovjeka po imenu Selam, a bio je prevodlac, poslao, poslao ga je Vasik, Bijemri Lahe Muatesim. Poslao ga je da traži branu i da mu dođe sa pričom, odnosno da mu opiše branu. Samo da ne zaboravimo u gore vijest. Kad, kad ga je pitu kaj koliko je bilo, koliko se hedija podijelio, podijelio sam kaj 100.000 dinara kroz svoje države i 300.000 dinara kroz države drugih vladara samo da dođe do te brane. Dakle, 600.000 dinara zlatnika je podijelio, toliko je koštalo da mu se opiše brana Zul Karnejna. Kaže mu Atesim, odnosno Vasik Bijemri Lahi usnio san da je vidio da je brana otvorena. Pa je poslao ovoga selama i napisao mu, dakle, napisao mu pismo kako tražio svakog kraja da ga pusti do te brane. Sa njim je poslao 2000 mula da mu nose tovare i hranu. Kada je došao do Samore i do mjesta onaj, od Isaka Ibn Belfisa, napisao, im je, napisao njemu sigurnost za sljedećeg vladara po imenu Sahibu Sarir, a onda je kaj Sahibu Sarir napisao kralju Lana, a onda je, kaže, on napisao Kublanu Šahu. Pa im je napisao, pa je on napisao pismo El Hazeru i da, mu, da, da traži od njega sigurnost da ga dovedu do te, do te brane. Kaže, pa je onda Hazer poslao pet svojih sinova koji su, krijen, koji su sa njima išli 26 dana. Došli su do zemlje, crne zemlje, truhla zemlja, na njoj ništa nema. Osjećali su samo kiselinu zbog toga, zbog truhleža, dakle nije bilo života nikako. Kad je takvom su zemljom išli deset dana, pa su onda kad je došli do gradova gdje je više života nije bilo. Te su gradove prolazili 27 dana, a to su, kaže, gradovi kojima su harali jeđuđ i međuđ dok su oni bili van brane. Zatim su, kaže, došli do jedne utvrde nedaleko od same brane, pa su se susreli sa ljudima koji govore arapski, perzijski i znaju dijelove Kur'ana imaju e, mekteve, to jest imaju svoje knjižnice gdje uče ili škole, imaju mežide. Pa se kaže, začudili ovima odakle su došli. Kažu, mi smo došli od strane toga i toga, Mirul Mininu Vasik Bijemrila. Kaže, mi ne znamo za Vasika Bijemrila. Dakle, bili su muslimani, ali nije bilo između njih i onaj Vasika vezi. Zatim su, kaže, došli do brda na kojem nije bilo ništa od zelenila, dakle, nije bilo ništa od trave, niti rastinja. Brana je bila između dvije planine, spojena ili satopljena e, bakrom. Toliko je bila visoka da pogled nije mogao doći do kraja, a na mjestima su postajala šerefeta ili mali balkoni. Na njima su, kaže, bila vrata 50 sa 50 metara. Nešto 100 sa 100, otprilike podlatice, to se proračunao oko 50 sa 50 metara. Bile su zidovi su bili debeli oko 2,5 metra. 3,5 metra je bio postavljen veliki. Ja vam, go, ja vam samo prevodim na, u metrima, ali mjere su iskazane u drugim mjerama. Kaže, katanac je bio postavljen veliki od otprilike nekih e, 3,5 metra veličine. Zatim je kad je spomenuo neke od stvari, pa kaže, ispred su stajale onaj vojske ili čuvari koji bi svaki dan udarali ovim katancima, ovim katancima udarali bi od samu branu a onda nakon izvjesnog vremena čuli bi, začuli bi glasove otuda graju i buku i lupanje sa druge strane, to jest od koga? Jeđuđ i Međuđ. Pa su pitali jeste li ikada vidjeli stanovnike iza ove brane Jeđuđa i Međuđa. Kažu, pa su stanovnici govorili to, tih mjesta tu, kažu, nekada su podavno izlazili na ova gore šarefeta ili balkone, pa je, kaže, ri, onaj, vjetar otpuhnuo pa su pale pred nas. Bila im je visina pedalj ili pola pedlja. Dakle, Jeđuđ i Međuđ, ja sam, se sjećate kad smo radili preznake sunnih dana, Jeđuđ i Međuđ se opisuju da su ovakvi ili onakvi i tako dalje i onaj, da imaju uši, da se pokrivaju ušma kad spavaju, svašta nešta, ali ovdje Ibn Ketir navodi samo ovu predaju opisujući Jeđuđ i Međuđ, a onaj, Allah najbolje zna kakvi su. Kaže Lovakidi, dakle ovim priča završena o brani, kaže Lovakidi, ove godine je Muavija napao na Saifu u Bizantiji zajedno sa, sa Hamadom i nekolicinom Ashaba, pa su osvojili ovu bitku. Ove godine je rođen jezid ibn Muavija, Abdul, također je Abdul Melik ibn Meruan. Ove godine je Omer predvodio ljude na hađu, podijelio ponovo namjestništvo svim onim svojim vladarima, gdje, namjestnicima gdje je on već bio prije toga postavio. I ove godine je Omer smijenio Amara o Kufi jer se Kufljani požalili da Amar nije dobar političar. Pa je postavio Ebu Musa Lešarija, pa su, kaže, požalili se i na Ebu Musu Lešarija, rekli su, nećemo ni njega da nam on vlada, bude vladar, jer su njegovi kaj namjesnici koji on šalje nepravedni. Kaže Omer radi Anhu, pustite me da razmislim malo o ovim stvarima. Pa je, kaže, Omer došao sa skupinom Eh, htio da, da upita skupinu ashaba šta misli, kaže pa je zaspao u, u džamiju u Kufi. Došao je Mughir ibn Šabe da ga čuva. Kaže on njemu, ovo je miral mu'minin, ovo je krupna stvar. Do čega ste, kaže, dovele. Kaže Omer Radin, kako kad sto hiljada stanovnika Kufe ne može da im vlada, kaže, jedan normalan čovjek, kako se ne zadovoljavaju ni sa kim. I to je uopće poznato dakle, za, za Irak, da i da, do dana današnje nikad se nije zadovoljeni sa kim od vladara. Dakle, nikad im niko nije pasu. Kaže, niti su zadovoljni oni sa vladarom, niti vladar može biti zadovoljan sa njima. Kaže, pa Omer sakupio nekoliko ashaba da ih upita. Hoću li, kaže, postaviti jakoga i žesto, žestokoga ili da im, kaže, postavi nekoga slaboga koji je jednostavno predan njima. Kaže mu Gira ibn Šuabe, ja je mir mu'minin. Kaže, jak je jak za tebe i jak za muslimane, a njegova žestina se vraća na njega. A što se kad tiče kaj slaboga predanog, dakle koji, se, koji će se predat njima, da oni sa njim kako hoće onaj, upravljaju, njegova slabost se vrati na tebe na muslimane, a islamom će se on zadovoljiti. Dakle, on opet ostaje u islamu kako god da bude vladu. Kaže Omer, ibn, kaže Omer e, Mugir, kaže Mugira, lijepo si to rekao. Ja, kaže, tebe ponovo postavljam za vladara Kufe. Jer Mugira je bio prije vladar Kufe, pa je smijenjen zbog čega? Zbog potvore. Dakle, smijenjen zbog potvore. Kaže, kad je upitao Omer Amara, jel ti kaže, teško palo što sam te smijenio, kad je tako me Allaha nije bilo, kaže, nešto posebno drago kad sam me postavio, ali mi je kad je bilo teško kad sam me smijenio. Kad je Saad osvojio jezdeđerdove gradove i mjesto gdje je on vladao, njegov Ivan, to jeste njegovo pristolje, On se preselio u Halevan, pa su muslimani osvojili Halevan, a onda je iz Halevana ošao u Rej, pa su muslimani osvojili Rej, zatim je iz Reja otišao u Isfahan, a onda su muslimani osvojili Isfahan. Pa iz Isfahana krenuo u Kurman, pa su muslimani onaj opkolili Kurman i osvojili Kurman, zatim se preselio u Horasan i tu onaj ostao iščekujući ponovo vojske muslimana. U svim tim svojim pohodima Jezdžard je prenosio svoju vatru, gdje, gdje god bi, kaže, krenuo, on donio je tu vatru i napravio je mjesto gdje bi ona gorla, jer su bili vatropoklonici. Kaže, jednom priliku, dok su se, kaže, selili sa njim, spavaju, spavaju u nosilci na devi. Pa su došli do jedne rijeke i onda se pobojali da neće onaj toput deva i konja po vodi po kamenju probuditi jezdrže pa će se naljuti. Pa su ga pozvali, o kraju sad ćemo da prelazimo preko rijeke, smetat ćete ovi glasove. Kaže on, teško vama što ste me kaže, probudili, usnio sam san, ja i, kaže, Muhammed pred Allahom stojimo. Kaže, pa sam upitao koliko, je, koliko će godina ovi da vladaju. Kaže, njihova vladavina je 100 godina, kaže, još više. Kaže, 110, još više. 120, kaže, još više. Kaže, kad sam rekao, još više, vi ste me kaj probudili. Da ste me kaj pustili da spavam, saznao bi, kaže, koliko će, kaže, umet Muhammedov da vlada. Ali, kaže, već ste me probudili. Prošli put smo govorili da Ahnaf ibn Qajs govorio ili predložio Omeru da proširi muslimansku državu, a mi ne koristimo riječ islamska država. Ona da proširi muslimansku državu sve s ciljem da pritisne jezdeđerda i perzijance kako ne bi imali oni snage da kaže da napadaju muslimane. Pa je Omer radi Allah anhu prihvatio to od uh, Ahnefa ibn Kajsa i da se muslimani prošire na dakle onaj uh, prostranstvima Perzije. Sve s ciljem da pritisnu Jezdeđerda. Jezdeđerd čita u vrijeme seleći se iz grada u grad iz utvrde u utvrdu. Kad god mu se ukazala ona je prilika, on je uvijek organizovao Perzijance i koga je god mogao u borbi protiv muslimana. Kaže, pa je Ahnef ibn Kajs krenuo sa svojom vojskom, namjestio se, odnosno namjenio se na Harasan, El Horasan, opet stinjen da se bori protiv jezdečerda. Pa je ušao u Horasan, osvojio ga, a onda je u Horasan postavio namjesnika Sahara ibn, Fula, ibn Funan al-Abdija. Zatim je krenuo prema Meru Šahadžanu, a u Meru Šahadžanu je bio jezdečerd. Kaže, ispred sebe je poslao Mutarifa ibn Abdullaha ibn Šehira prema Nisaboru, Harsa ibn Hasana je poslao u Serhas. Kad se Ahnef približio Meru Šahđanu, Jezdeđer je poša, pre, prebacio se ili pobjegao u Merv Ruz. Zatim je, kaže, Ahnef osvojio Meru Šahđan, a onda je napisao, odnosno uh, Jezdeđer je poslao pismo Hakanu, kralju Turkmena, zatim uh, kralju Safeda i zatim kralju Kine da mu pomognu sa vojskama protiv muslimana. Zatim je Ahnef ibn Qajs krenuo prema uh, Mervu Rozu, a u Mer Šahđanu je ostavio Harsu ibn Nu'mana. Pa zatim je poslao Ahnef ibn Qajs tražići pomoć od Omera, pa mu su mu, kaže, krenuli četvorica emira iz Kufe. Kada su došli do mjesta Beleh, tamo se susreli sa jezdeđertom, pa ga je Allah ponovo ponizio, njegove su vojske izgubile, muslimani su uh, pobjedili, a onda uh, je Ahnef ibn Qajs ostavio u svakom gradu koji je osvojio jednog od e, namjesnika, a onda se okrenuo prema Mervu Rozu. Pa je Omer radi Anhu napisao, napisao njemu pismo i kaže Allah subhanahu ta'ala ti podario da sve gradove Horasana osvojiš. Hoću, kaže, najviše bi, kaže, volio kad bi između nas i Horasana bilo more od vatre. Pa mu je Ali radi Anhu rekao, ja Emir al-Mu'minin, zbog čega to? Zašto priželjkuješ more od vatre? tri? kaže stanovnici, stanovnici Horasana će e, prekinuti ili raskinuti ili ona iskrnavit ugovor između nas njih tri puta, a treći put će, kaže, prijeći. Kaže, ovo je Mu'minin, najbolje je to što se desi sa njegovim stanovnicima, a ne se desiti muslimanima. Kaže, Omer je zatim napisao pismo Ahnefu ibn Kaisu da ne prelazi nakon rijeke. E, Bilad Mao Raje Nehr, ko zna koje je to države nakon rijeke koja se spominje u Perziji uglavnom. To je bio perzijski dio tada. Turkmenistan, Kavkaz, Kyrgyzstan, dakle te tamo zemlje, rekao je tamo nemoj kreta sa muslimanskim vojskama. <clears throat> kada su jezdžerdu kada su jezdžerdevi zaslanici došli kod ove trojice kraljeva, kralju Safeda i kralju onoga Hakanu Turkmena i kralju Kine, nisu i kaže nešto plaho onaj obradovali osim što je kralj Turkmena Hakan prihvatio da pomogne jezdečarda. Kaže pa su Turkmeni se udružili zajedno sa jezdečardom i Perzijancima, suprostavio muslimanima. Muslimani nisu znali kakav je običaj kod Turkmena. Kaže Turkmeni bi obično poslali jednog čovjeka i on bi izašao ispred vojski, udario nekoliko puta u bubanj, ostavio bubanj i onda bi se borio sa onim komu izađe na dvoboj. Kaže pa Jahnef sasjeko tog prvog. Pa onda kad izašao drugi, odlupo malo od bubanj, ostavio bubanj, Ahnef ga ponovo sa Svaki put kako koga onaj Ahnef bacio na zemlju i završio sa njim, uzio bi njegove stvari i zarobio. Dakle, obično se uzima štit, uzima se onaj oružje i tako dalje. Kaže, pa izašao treći od bubnju, posljednji bubanj i onda ga je, kaže, Ahnef sa dva udarca i završio. Kad su Turkmeni vidjeli kako se Ahnef ibn Hajs bori, kaže, Hakanu se to nije svidjelo. Kaže, Hakan nismo slali vojske dok ne pošaljemo trojicu najboljih naših. Kaže, pa sam vidio kako je trojica najboljih naših stradala, šta se desa ostalom ovom djecom koja je sa mnom u vojsci. Kaže, Hakan, nećemo se mi, kaže, boriti protiv ovih. Pa se Hakan povratio. Onda jezdeđar ponovo ostao sam. Druga stvar koju muslimani nisu bili naučili, kada je Turkmeni se borali pod čitav dan. Najveće nigdje nikog nema. Kada nismo znali gdje se sakriju, ni podašta se kada je podvuku, ali nigdje žive duše. Pa su muslimani toga dana kad se, kad se Turkmeni povukli, muslimani su čekali čitav dan, ne bilo se kod Turkmena pojavio i niko se, kaže, nije pojavio. I ta također bitka bila, ona je završena, koji su muslimani izvojevali. Kaže muslimani, muslimanske vojske Ahraf ibn Kajsu, zar nećeš ići sada, kaže, u potragu za Turkmenima? Kaže, ne. Allahu poslanik sallallahu alejhi kaže: "Utruku Turke matere kukum." manite se Tur Turkmena dok se oni vas klone. Dakle, nemojte, i nemojte tražiti da zratujete sa, sa njima. Kaže, ovaj put se, kaže, Kisra ponovo vratio ka, bez da izvoje, izvoje ovu bitku. A onda je njegov izaslanik došao do kralja Kine pa ga je upitao kralj Kine, opiši mi taj narod protiv kojega se jezdeđard bori. Kaže pa je opisao, opisivao sahabe Allaha, opisnika sa osana, opisivao muslimane kako se bori u bitkama. A onda je, kaže, kralj Kine rekao. Ja sam, kaže, shvatio kakva su njihova e, svojstva. Nije, kaže, da te pomoći neću, ali gleda kako, si, kaže, kako je tvoj zaslanje njih opisao. Ja, kaže, bi se borio protiv ljudi koji me svrgnuli sa moje vlasti. Jer da imaju namjeru da pokrenu brda, brda bi, kaže, srušile da dođu do mene kaže ja se protiv njih boriti neću, pa je odbio da pomogne jeste čertu. Zatim je nastala, nakon svih ovih osvaja, nastala je 23. godina i u ovoj godini je uh, ubijen Omer radijallahu anhu varda. Kaže Ebu Ma'ašer i Vakidi prenosi, pa kaže u ovoj godini su osvojene Stahar i Hamezan. Sejf kaže da je ovaj grad, grad osvojen tek e, kasnije da je osvojen u ovoj godini Teveđ, da ga je osvojio Mušađa ibn Mesud, nakon što su onaj Perzijanci izgubili veliku bitku gdje su izgubili mnogo i plijena, a onda im je propisana džizija. Zatim su muslimani, kažem, u ovoj godini osvojili Istahar, to je bio kaže po drugi to je bio po drugi put nakon što su prekinuli ugovor koji su bili dali Ala ibn Hadramiju kad je on napao sa strane Bahreina. Bitka se desila na mjestu Taus, o tom smo govorili u pretprošlom dersu, ako svi kod vas ičega sjeća. Ja znam da vi kao to, ja šta je še inoća spomenuo imena i gradova, i Stohor, i Rej, Azerbeđan i ovo, ono, sad će vama ta imena sva spomenut u dvije rečence i unike tir njih sve složio. Nakon toga je došlo do osvajanja Fese, zatim Darule Ebđerda, zatim onaj događaj sa Sarajom ibn Zanimom. Seif prenosio svojih šeheva da je Sarija ibn Zanim krenemo prema Fes i Daru Ebdžerdu, pa se sakupile velike vojske od Perzijanaca i Kurda. Muslimanima je ovo teško palo jer su znali da protiv tog broja ne mogu se tek tako lako izvojivati onaj bitku. Te noći je Omer radi Allahanhu usnio san u kojem je vidio kako se bitka odigrava. Pa je sutradan, a to je bio petak, Omer radi anhu se okupio sa muslimanima u džami i dok je držao hutbu, rekao je Jasarija el džebel el džebel o Sarija, drž se brda, drž se brda. Nakon toga došao jedan od izaslanika ili muštulukđija od Sarije, Omer Rodjelanu u Medinu, pa je sačko da Omer završi onaj u džami sa muslimanima, pa je onda Omer krenuo u svoju kuću, on ga je pratio. Kad je došao pred njegovu kuću, kaže Omer, hajde, kaže, sjed da jedeš sa nama. Kaže, pa on sjeo, kaže, priča, ja sam, kaže, izaslanik ili ja sam muštulukđija od Sarije, ibn Zenima, šta je bilo, kaže, taka je taka situacija, borili smo se, a onda smo, kaže, čuli glas, okrenite se, odnosno Sarija bježi brdu, bježi brdu, drži se brda. Kaže, pa je Sarija okrenuo vojske da nam brdo bude sa leđa, to jest da nam Perzijanci, Kurdi mogu samo da priđu sa, sa jedne strane, ne mogu nam, dakle, ništa. Kaže, onda smo izvojevali tu bitku. To je taj, dakle, poznati događaj koji se spomine za Sariju, kako ga je Omer prozvao. Kaže, Omer radi ima, kaže Allah, svoje vojske koje će, kaže, preneti vijest. Pa su, kaže, Allah dao da se ta vijest prenese iz Medine onaj u Perziju. Nakon toga Ibn Džerir spominje sa svojim senatom tako Josefa Ibn Omera, onaj, njegovim lancima, še, njegovih šejhova kada je skupina Kurda se sakupila zajedno sa Perzijancima, pa se susreli sa Ebu Musom na me, u mjestu Beiruz, nedaleko od rijeke Tirija. A onda je, kaže, Ebu Musa krenuo iz ista, ista, Isfahana, a ostavio je tamo namjesnika Rabiju ibn Zijada, nakon što je poginuo njegov brat Muhađir ibn Zijad. Kaže, pa Allah te barke u podario muslimanima onaj, i ovu bitku, a onda su osvojili, pobjedili su kurde zajedno ponovo sa Perzijancima, osvojili su mnogo, mnogo plina, a petinu su poslali Omeru radijallahu anhu vardahu. Ibn Đarir kaže, ove godine je Omer predvodio hađ i na hađ je odveo žene Allahova poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Ujedno ovo bio posljednji hađ na koji je išao Omer radijallahu anhu. Ove godine je preselio. Omer ibn Hatab ibn Nufail ibn Abdul Uza, El Qurashi Ebu Hafs al-Adavi sa nadimkom, poznatim nadimkom El Faruq. Neki kažu da su mu to ime ili taj nadimak dali El Kitab, to jeste kršćani jevreji, Mati mu se zvala Hantama bint Hišam, sestra od Ebu Džehla ibn Hišama. Omer je primio islam kad imao 27 godina. Učestvuje na bitci na Bedru i svim kasnim bitkama sa Allahovim poslanikom sallallahu alaihi ve sellem. Počesto ga je Allahov poslanik sallallahu alaihi ve sellem slavo kao vojskovođom, a kasnije je dobio ime Emirul Mu'minin. Prvi je koji je napisao tarih, to jeste postavio je, mi smo prošli put govorili da je Omer postavio tarih zbog čega? Pretošli put, pardon zbog dugova. Dakle, kalendar je postavio zbog dugova. Zatim je, kaže, prvi koji je sakupio ljude na teraviji, prvi je ograničio Medinu sa jasnim granicama, prvi koji je nosio štap na ramen, ramenu i sa njim vaspitivao ljude na čaršiji. On je, dakle, bio poznat po tome što nije nikome ošutio ko bi se napio, nego bi ga izbičao sa 80 udaraca. Bio je poznat po svim osvajanjima, osvojio je, e sad ovdje nastaje ono što će vama da se Kaže, osvojio je Egipat i druge gradove, spremio je vojske, on postavio je harađ, napisao je divane, to jeste ministarstva, zatim je, kaže, odredio koliko će kome davati, zatim je odredio kad je, zatim je onaj poslao vojske na Šam, na Džaziru, na Mosul, na Miju, zatim na Ahmed, na Armeniju, na Egipat, na Aleksandriju. Umro je njegove su vojske u državama Reja, zatim je osvojio u Šamu, Jermouk, Busru, e, Damask, Jordan, Bejsan, Taberiju, Džabiju, Palestinu, Remlu, Askelan, Gazu, Savahil, to jeste onaj obale, Kuds, osvojio je Egipad i Aleksandriju, Tarablus, zapadni Tarablus i Berku. Od gradova Šama je osvojio Bealbek i Hims i Kansarini i Halep i Antakiju, zatim Džaziru i Haran i Rehu i Riku i Nasubejn i Resulajn i Šemšat i Ajnu i Vrde i Dijar Bekir i Dijar Rabija i Bilad, odnosno gradove Mosula i Jermenije, sve zajedno. A u Iraku je osvojio Kadisiju i Hiru i Nehru Sira, to jeste gra, odnosno rijeku Sira i Sabata, Medajn Kisra, rekli smo da je njih sedam tih gradova, Kevretul Farat, to jeste sve ono što je bilo pored Eufrata i Tigrisa i Jeble i Basre i Jahvaza i Perzije i Nahavenda i Hamezana i Reja i Homisa i, Harasa, i Horasana, iz Tahora, Isfahana, Susa, Mervin, Isabura, Džerđana, Azerbeđana i mnogih drugih. Njegove su vojske prešle rijeke toliko puta, dakle rijeke granice preko Perzije i preko Bizancije, Bizantije. A uprkos tome, bio je, kaže, ponižen, teško je živio, imao je oskudnu hranu. Bio je, kaže, žestok kada je u pitanju Allahovo pravo – krpio bi svoju odjeću sa kožom, nosio bi na svojim ramenima vodu, a uprkos tome što je bio vladar, uzjahao bi, kaže, magarca, a na magarcu nije imao sedla. Toliko je bio visok da je morao da spoji noge ispod stomaka magarca, da mu se noge ne voze po zemlji. Malo je se, kaže, smijao, nikad se šalio nije. A na prstinu je isklesao, dosta je opomene omere jel do, dovoljna je opomena omere smrt. Allahu poslanik sallallahu alejhi kaže: Najžešći od mog umeta u Allahu vjeri Omer. Ibn Abbas kaže da Allahu poslanik sallallahu alejhi rekao: Imam kaže dvojicu pomagača sa neba i dvojicu na zemlji. Kaže ova dvojica sa neba su Džibril i Mikail, a dvojica na zemlji su Ebu Bekri i Omer. Oni su kaže meni poput vida i sluha. A Aisha radijallahu anha kaže od Omera je bježao šejtan najblagostiviji, kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, najmilostiviji prema mom u umetu je Ebu Bekr. A najžešći Allahov vjeri je Omer. Kažu mu Omere, stvarno se kaže žestok. Kaže hvala Allahu koji mi je srce ispunio milošću prema muslimanima, a u njihova srca ubacio kaj strah od mene. Kaže Omer radijallahu anhu, nije mi kaže dozvoljeno da Allahova kaže metka ništa osim dva puta da se odjenem jedan put zimi, jedan put ljeti dovoljno je, kaže, mojoj porodci onoliko koliko je dovoljno bilo kome od Kurešija. A nije bogat, odnosno nije najbogatiji među njima, dakle ne od bogataša, nego od običnih ljudi, ljudi Kurešija. Ja sam kad je samo čovjek od muslimana, a kada bi Omer napisao, kaže, pismo neko od svojih namjesnika, sakupio bi skupinu muhađira da budu svjedoci. Kaže, nemoj jahati onaj magaricu, nemoj, kaže, jesti čistu hranu, dakle, nemoj jesti kvalitetnu hranu. Nemoj odjeniti na sebe nikada nešto nježno ili onaj lijepo. Nemoj svoja vrata zatvarati pred onima koji imaju potrebe. Jer kaže, ako ne učiniš ovo što sam ti rekao, znaj da će te sustići Allahova kazna. Kaže, kad mu se neko obraćao od muslimana, pa ako bi pokušao nešto da slaže riječ ili dvije, on bi rekao, to zadrži za sebe, to zadrži za sebe. Pa je rekao, pa bi taj progovorio, kaže, Omere, kad sam ti kaže, govorio o bilo čijem pravu, kad je šutio si. Kad ti kaže, govorimo o svojim pravima, kad je time prekidaš. Dakle, nije volio da sluša od namjesnika i emira i vođa da žali se za sebe i za svoj život. Kaže Muavija ibn Ebi Sufjan, što se tiče Ebu Bekra, niti je želio Dunjaluk, niti je Dunjaluk želio njega. A kaže što se tiče Omera, njemu je kada je Dunjaluka sve dato, on ga nije htio. Kaže, a gledaj, kaže nas, nama je Dunjaluk sa stomaka na leđa već izašao. Neko je rekao Omeru, kaže Omere, da se hoćeš kaj je Bog dom najesti, da ti, da ti malo, kaže, tijelo ojača. Kaže, ostavila su me kaj moja dvojica prijatelja, to jest Muhammed sallallahu alaihi sallam i Ebu Bekr. Na jednom putu, kaže, ako ja ovaj put napustim, kako ću doći kaj do kući? Od odjeće mu je bilo džube, od vune i neki dijelovi od kože. Kada bi hodao pijacama, nosio bi na ramenu štap i sa tim štapom bi dovodio ili provodio red. Kaže, kad bi naišao putem kraj, ili sokacima kraj kuća muslimana, ako bi vidio košpicu, onaj od hurme uzeo bi košpicu pa ubacio bi u avliju, ne bi se, kaže, onaj vlasnic te avlije okoristili da za sebe, ali dali za životinje. Enes radi Allahanhu kaže na plečkama imao četiri zakrpe. Njegov izar, znate šta je izar? Dakle, onaj donji dio odjeće. Kaže, kad se popio na mimberu, izbrojio sam kaže, izbrojio sam mu na Mimberi 12 zakrpa. Kaže, jednom prilikom na putu na hađ potrošio je 16 dinara, kaže on svom sinu, kaj sinem pretjerali smo. Nikada nije spavao hladovini, osim kaj što bi svoj ogrtač bacio na drvo, a onda bi, kaže, u toj hladovini zaspao. Nije imao šator, nije imao pristolje, kada je došao u Šam kod osvajanja Bitul Magdisa, uzjehao je na devu, na glavi je bio, odnosno na glavni imao ništa, bio je ćelav. Nije imao šlema, nije imao, dakle, onaj, kako se kaže to, čalmu, nego je, kaže, jahao kao i svaki drugi čovjek. Imao je, kaže, sa sobom jedan komad vune, Njega je koristio i kao postelju, i kao jastuk, i kao mjesto za sjedinje, kao šilte. Nije glavu spuštao osim na taj, dakle, na taj komad ovčije kože. Kaže, kad je došao Bejtul Mahdis, rekao, pozovite mi namjesnika ovoga mjesta, pa su rekli, Omere, hoćeš se okupati, hoćeš se oprati, kaže, operte u moju košulju, dajte mi, kaže, drugu zamjensku. Pa smo donijeli košulju od lana, kaže Omer, šta je lan? Kaj lan je takva i takva biljka, onaj grub je sam po sebi lan, kaj dajte mi tu košulju da obučim dok se moja osuši. Kaže, pa je došao namjesnik Betul Mahdisa, a onda je rekao Omeru, Omere, ne možeš, kaže, jahati u devi, jer ovi gradovi ovdje ne podnose i onaj deve, velika je deva, soka i tako dalje. Evo ti, kaže, ova magarca. Kaže, Omer je uzija se na magarcu i ona je pošla da šeta lijevo i desno. Kaže, Omer, radila anhu, nisam znao da ljudi mogu da uzjašu na šeitanku kaže Omer, vrate mi, kaže, moju devu, pa je onda ušao sa svojom devom. Kaže, Enes radi Anu, bio sam sa Omerom. Pa sam, kaže, čuo kako sam sebi, bio sam pored Omera sa druge strane zida, pa sam čuo, kaže, Omera kako iza drugog, sa druge strane govori, Omere, Omere, bojaćeš se, kaže, Allaha, jer će te, kaže, Allah kazniti. Kaže, ponio je na svojim leđima ona miješinu vode, pa mu je rečeno što ti kaže to omere treba. Kaj nešto sam se sam sebi kaže bio svidio, pa sam rekao sam ću sebi kaže i poniziti. Kada bi klanjao jaciju sa ljudima, ušao bi u kuću, klanjao bi do sabaha. A kad je preselio, bio je poznat da je najviše među ljudima postio. <clears throat> Nikada ništa nije jeo, pa ni one godine kad je bila velika, kaže, suša. Jeo je, kaže, hljeb, i ulje do te mjeri da mu je skroz eh, koža pocrnila i poprimila sivu boju. Kaže Omer Radijalan, kakav bi ja, kaže, bio vladar da se nasjetim, a moj, kaže, narod da bude gladan. Kada bi učio, plakao bi, a na licu su mu, kaže, bile dvije trake od suza crne, ili dva kanalića, kada bi došao do određenog ajeta, on je svijestio bi se u namazu, pa bi ga, kaže, odnijeli u kuću, a on je, kaže, u kuću odvalo nekoliko dana zbog toga ajeta, ljudi bi ga obilazili, njemu nije ništa, nek samo ga je strah od Allaha poklopio. Tal Hajbin Abdullah kaže, jedne noći Omer je ona izašao, a kaže, ja sam ga pratio. Pa je ušao, kaže, kod jedne slijepe žene u kuću, kaže, kad je završio kod nje, ušao sam ja i za nje, Pa pitam ko je taj i taj, kaže nema kaj pojma sinko, neki kaj čovjek dođe svaki dan, kaže po hizmeti me, napravi mi da jedim i iznesi, kaže moje onaj, ono što sam vršila, kaže nužno iznesi napolje da prospi. Kaže Talha, teško ti bilo majic Talha, ili ono što mi je rekli, jadan ne bio. Kaj Talha, ti kaže pratiš, kaže Omera. Eslem je bio njegov oslobođeni onaj rob. Kaže, jednom prilikom došla je skupina trgovaca u Medinu, pa je Omer rekao Abdurrahmanu ibn Aufu, hoćeš, kaže, da čuvamo ove ljude, kaže, večeras, kaže, hoću. Kaže, pa smo ostali te noći da klanjamo i dok smo klanjali, Omer je čuo kada je plačeš nekog djeteta negdje, pa je Omer kada je prekinuo namaz i otišao i kaže ženi, gdje, kaže, posvijet se malo tom djetetu. Zatim se, kaže, Omer vratio, pa nastavio klanjati, pa opet bi kada je djete zaplakalo, on bi prekinuo namaz, pa otišao, pa rekao, de se kada je posvijet, kada je tom djetetu, loša sti, kaže, mati, slaba sti, kaže, mati. Kaj treći put dijete zaplakalo, kaže Omer, radi Allahu anhu, hoće li koji više to dijete, kaže, ušuti. Kaže ona njemu, o Abdula, ona ne zna ko je, ne pojma sa kim razgovara. Kože, kaže, o Allaho robe, ja ga, kaže, onaj, odvajam od hrane, to jeste odvajam ga da, da ne doji. Kaže, a Omer ne daj, onaj, e, što bi mi rekli socijal, Omer kaj ne daj za izdržavanje, osim onome ko nije odvojeno dojenja. Kaže, koliko ti djetetu? Kaže, toliko i toliko mjeseci. Kaže, pa mjere zaplako. Kaže, tog jutra je klanjao saba i čitao vrijeme preplaku pred muslimanima. Kaže, teško Omeru. Koliko je, kaže, muslima, muslimanski djeci Omer, kaže, ubio. Zatim je poslao talale da govore, da govore kroz Medinu, nemojte, kaže, žurti sa odvajanjem djeci, dakle, od dojenja. Mi ćemo, kaže, svakom djetetu koje se rodilo u islamu, mi ćemo, kaže, dati ono što mu sljeduje za izdržavanje. Kaže Eslem također njegov oslobođeni rob. Jedne večeri smo, kaže, izašli da hodamo Medinu, pa smo kaj čuli ženu kako se porađa i kako plači. Pa je Omer upitao, kaj, šta si, ko si, kaže, ja sam žena Arapkinja, nemam, kaže, ništa. Pa je Omer, kaj je zaplakao. A onda ošao kod Umu Kulthum, kćeri od koga? Umu Kulthum, njegova žena kći od Ali radijalahu anhu, pa kaže on njoj umu kulsum ima lišta od tebe od hajra, tako i tako ima, jedna kaj žena se porađa, nema i kaj ništa u kući. Kaže umu kulsum ima od mene, kaže hajra. Pa je kaže umu kulsum ponela ono što treba porodili za dijete. A ona radi lanu, stavio na leđa brašno i onaj i maslo. Pa je ušao, kaže, u kuću razgovaru, dakle odvojio se sa njenim čovjekom, pričao sa njim jedno vrijeme, a onda je umu kulsum ušla i rekla, ja je Mirel Muminin, obavijeska je tog čovjeka da je dobio sina. Kaže, pa je čovjek ustao kada nisam znao da mi je halifa u kući. Dakle, zbog njegove iskrušene skromnosti nije se on predstavio ja sam doktor, ja sam magistar, ja sam dr, mr, fr, nego nije mogao se ni prepoznati ni radi Allahu anhu. Kaže Eslem, također jednoj noći sam hodao onaj, u okolici Medine sa Omerom, pa smo vidjeli nedaleko naloženu vatru. Onda smo, kaže, prišli, Omer rekao, eselamu alaikum, ovi koji ste okupljeni oko svjetlosti. Nije rekao ovi koji ste oko vatre, zbog toga što su vatropoklonice okupljali oko vatre. Kaže, šta vam je? Kaže, hladno nam je, a i duga je noć. Kaže, Omer, šta je sa tom djecom? A žena priča. Kaže, što se kaže, uvrću po zemlji? Kaže, uvrću se od glada, nemaju šta da jedu. Šta je kaže, pristala na vatru? Kaže, stavila sam, kaže, vodu da se ugrije, ne bi li zaspali, da im kaže, dadnem vruće vode. Kaže, on, Omer radila anhu, kaže hajmo Eslem. Pa je Omer kada je zaplakao i krenuo sa Eslemom, kaže Esleme, de mi, kaže pomozi da onaj... Ona je rekla, kaže između mene i Omera će suditi Allah. Ja nemam, Omer je kriv za A ona ne zna da je to Omer. Kaže, hajmo Eslem. Pa je kaže, Eslem je rekao, Esleme, hajde, kaže, natovar me ovo brašno na leđa. Kaže, Eslem, Omere, odnosno ja miru mu minin, da ja ću je poneti. Nećeš, kaže, moje ti grijehe na sudnjem danu nositi, kaže, tovare na mene. Kaže, pa je stavio vreću brašna na leđa, a onda je, kaže, uzeo sa sobom uh, onaj posudu sa, sa maslom. Ima li će da kurgaš? Gdje je dževa? Bio ovo Daj, da, nek, dođe mi sljedeći ders, vrati. <laughs> ha? Ne, može. Dževa je unikat. Sa Vahudin je previše zavajd. Kaže, pa je donio stavio pred nju brašno, zamijesio onaj a, tijesto, stavio uva, onaj puho u vatru da se vatra ugrije, kad se dakle, sve to ispeklo, kad se sve skuhalo i tako dalje. Oni djecu nahranio i onda kad su djeca zaspala, on je usto i otišao, ona mu je dovela, a nema pojma ko je njoj tu sve donio i koju je sve napravio. Ali ne bi Talib jednom prilikom ga vidio, pa kaže, krenuo Omer, pan Medine, kaže, ja je Mirul Muminin, gdje si, kaže, krenuo deve od sadake, dakle deve od zekijata su pobjegle od odah i tražim. Kaže, tako mi Allaha, svako ko bude halifa posle tebe će se. Dakle, neće svaki halifa, halifa bi rekao šta, idite sakupljajte deve negdje su deve pobjegle, zašto bi ja kao halifa i sakupljao. Kad je vidio jednu curicu, kako se kaže, uvrči od gladi. Kaže, ko je ovo dijete? Kaže, tvoje unček, čiji od Abdullaha. Kaže on, čeri, hodi vam, šta ti je? Kaže, ti nam, kaže, ne daš ono što imaš u svojim rukama, kaže, pa nam se deša ovo, kaže, što vidiš, dedo. Kaže, on se obratio svome sinu Abdullahu, kaže, između mene i vas je Allahova knjiga, ne mogu vam, kaže, dati osim ono što vam je propisano od Allaha. To jeste, kad dajem jednom musliman, dajem svima muslimanima istu, pa kada on budu gladni, bit ćete i vi gladni, gotovo je. Hoćete li, kaže, da vam dajem ono što vama ne pripada? Hoćete li, kaže, da budem ja varalica? Ovo se, kaže, predaje prenosi od imama Zuherija. što se tiče njegovog nadimka Emirul Mu'minin, neki kažu da ga je tako nazvao Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Neki kažu da ga je Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem nazvao Omer al-Faruq. Drugi kažu da su mu to ime dali onaj uh, ehl kitabije, treći kažu da je kad su ga zvali o halifo, halife Allahova poslanika sallallahu alejhi ve sellem da je Omer rekao to je dug naziv, vi ste kaže mu'mini, a ja sam kaže vaš emir, pa su ga oni prozvali Emir mu'minin. Kad se Omer radi lanhu vratio sa hađa 23. godine po Hidži, kad je došao do mjesta Abtah, uputio je dovu Allahu subhanahu wa ta'ala i rekao gospodaru moj, moje tijelo je oslabilo, ja više, što bi mi rekli, ne havleta ni kuveta, ne imam. Bojim se da neću, kaže, više moći vladati. Gospodaru moj, pomozi mi da onaj postignem šehadet na tvom putu u gradu Allahu aposlenika, sallallahu alaihi wa sallam. Pa mu je Allah subhanahu wa ta'ala odazvao se na njegovu dovu četiri dana pred kraj samog Zulhidžeta, dok je klanjao sabah namaz, prišao me Ebu Lul Fejruz al Međusi, zabao mu tri, neki kažu prenosioci, šest udaraca ispod pupka u stomak. I dok je onaj Ebu Lulu prolazio safave muslimana, nije ostavio nikoga da ga nije ubuo, pa kažu da je ubuo oko 13 ljudi, šestorca od njih su umrla. Onda je Abdurrahman ibn Auf pogodio ga šljemom sa glave i onda su ga tu savladali. Kaže, Omer je izgubio svijest u mihrabu, pa su ga iznijeli u njegovu kuću, a on je govorio, je li još uvijek vakat namaza? Kaže, jeste, Omer kaže, pa je Omer onaj, pripremio se ponovo za namaz, dok mu je krv tekla, klanjao sabah namaz, jer tamo nije u mihrabu završio. Pa je upitao Omer radijallahu anhu, kome onaj ubio? Kažu, Ebu Lulu je Međusi oslobođeni rob Mughire ibn Šuabe. Kaže, hvala Allahom koji nije dao da moja smrt bude na rukama nekoga ko tvrdi da je musliman i ko pada na seždu Allahu. Kaže, Allah ga uništio. Mughire mu je kada je bio propisao svaki dan dva dirhema. A onda je rekao Omeru da mu poveća džiziju, to jeste harađ, zato što je bio tesar i bravar, dakle kovač pa smo, kaže, povećali stotinu dinara, odnosno stotinu dirhema svakoga mjeseca. Pa sam ga, kaže, jučer zamolio da nam napravi, znate šta je guvno? Znate šta je žrvanj? Ono što se, dakle, onaj, ali guvno je malo veće na guvnu se, dakle, onaj, vodi magarci ili konje, jest, gdje se vrši žito, jest. Kaj zamolio sam ga da nam napravi onaj žrvanj ili guvno koje će goniti vjetar, kaže pa je rekao Omere napravi ću ti kaže ja kaže onaj e, žrvanj dakle to za onaj za, za žito kaže pričat se i na istoku i na zapadu kaže pa evo šta mi je kaže napravio ubuga je onaj e, nožem koji imao sa oba dvije strane bio je naoštren a onda je kaže Omer radila Anhu naredio da se onaj nakon njega ponudi vladavina šestorici ljudi Osmanu, Ali, Talah i Zubeiru, Abdurrahmanu ibn Ufu, Sa'adu ibn Abi Vekasu, a nije htio da spomene Sejda ibn Zejda, ona je Ladevija. Dakle, ono što je onaj Sejid ibn Zaid bio njegov rođak, pa se kaže bojo Omer da neće neko misliti kako on hoće da svoga rođaka gurne da bude onaj vladar. Omer je preselio četiri dana koja su ostala od mjeseca Muharrema 20 ili na početku 24. godine onaj po, po Hidži. Ukupane u sobe Allaho, poslanika sallallahu sallam, odmah posle Ebu Bekra Sidika, posle po, po, po dozvoli Aiši radijallahu anha. Anha imamo još vremena. Njegova vladavna trajala je 10 godina i 5 mjeseci i 21 dan. Neki kažu da je trajala 10 godina i 6 mjeseci i 4 dana. Razilaze se istoričari po tome koliko je dana on bio u postelji. Kažu da je bio u postelji samo 3 dana i da je umro. Ono u noć kad će već nastupiti akšam za prvi Muharem 24. godine. Kaže, bio je visok, ćelav, težak kao insan, imao je krupne crne oči, crne kože. Neki kažu da je bio bijel i da je bio rumen, da je imao širinu među zubima. Bradu i kosu, ono što je imao kose, farbao je knom. Kad je preselio istoričar se također razilaze pa kaže imao je 55 godina, neki kaže da imao 53, neki kaže 65, neki 66, neki kaže 63, ali Ibn Kethir zaustavlja se kod toga mišljenja da imao 63, mišljenja da imao 63 godine kao što je imao Ebu Bekr kad je preselio i Allahu poslanih sallallahu alejhi ve sallam kad je preselio. Oženio je Omer u džahilijetu Zeneb, kći od Mezuna, kći, sestru od Osmana ibn Mezuna. Ona mu je rodila Abdullaha, Abdurrahmana Lekbera i Hafsu radijallahu anhum. Zatim je oženio mu lejku, kći od džervela, ona mu je rodila Ubejdullaha, pa je on, kaže, dao njoj razvod. Kaže Vakidi, ona se nazivila Umu Kulsum bint Džervel. Ona mu je rodila Ubejdullaha i Zajid -Ezgara. Kaže Medajni, oženio je Karibu, kći od um, e, Ebi Umeje el Mahzumija. Kaže, oženio je također Umu Hakim bint Haris ibn Hisham nakon, dakle, što je preselio njen čovjek. Zatim je ona i njoj dao razvod braka. Zatim je, kaže, oženio Džemilu binta Asiju ibn Thabit ibn Eflah ibn od Zatim je oženio Atiku bint Zaid ibn Amr ibn Nufail. Kaže, tražio je ruku domu kursum, kćer od Ebu Bekra Sidika, a bila je mala, dakle nedorasla, pa je poslao Aisha, ona je onaj, njoj je prenijela, kaže mu kursum, nemam potrebe da se udajem za Omera. Kaže, zar ne želi da se udaš za Emirul Muminin? kaže, onaj e, grub, teško je sa njim, kaže, živjeti. Pa je onda iša postala Amra ibn Asa, a on se, kaže, okrenuo prema mu kusum kćeri Alinoj, pa je Alija prihvatio, i odnosno i ona je prihvatila da se uda za Omera radijallahu anhu, a on je dao tada 40.000 dirhima e, njen mehr. Rodila mu je Zejda i Rukaju. Kažu da je oženio Luhaju, ženu od Jemena. Drugi istoričari kažu ona nije bila žena, nego je bila rokinja i umul veled također je oženio Fukeihu, također ona je bila umul veled, nije bila od žena, slobodnih žena. Omer radijallahu anhu je prosio umu Eban binte Utbe ibn Šejbe, pa je rekla, ne sviđam se, kaže Omer, kaže, zaključava vrata kada izlazi, nema nikog hajra u njegovoj kući, ulazi smrknut, izlazi smrknut. Kaže, rodile su mu, sve njegove žene rodile su mu 13 od djece, Zedul Lekber, Zedul Ezgar, Asim Abdullah, Abdurrahman Ekber, al Abdurrahman al-Eusat, onaj kaže Zubair ibn Bekar, taj, on se zvao Ebu Hašme, ili Šahm, pardon. Zatim Abdurrahman al-Razgara, Ubejdullaha, Iyada, i Hafsu, i Rukaju, i Zeyneb, i Fatimu, radi Allahu anhum, ajma'in. Žene koje je oženio u džahilijetu u, islamu i one koje je pustio, bilo je ukupno sedam, malo prije smo na, nabrojali njihova imena. Te godine je preselio Akra ibn Habis, Akra ibn Habis, Habis je poznat po tome što je, kad je došao kod Allahova poslanika, sallallahu alejhi ve sellem rekao Muhammede, ja kad hvalim, hvalim lijepo, ja kad kudim, kudim ružno. On je taj koji je rekao, kada je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem poljubio Hasana u glavu, kaže imam destero djece, nikad nikog nisam poljubio, kaže Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem ne mogu ti ja pomoći ako ti Allah uzme milost iz tvoga srca. On je taj koji je galamio ispred Hudžurat, dakle Allaha poslanika sa ne govorio o Muhammede, o Muhammede, dakle nije pozvao, pa je Allah subhanahu objavio ovi koji su obraćate, dakle kad prizvete Allaha poslanika sa sallam, onaj da ne, ne, ne, ne držu svoj glas. Kaže imam Buhari, Akra ibn Habis je bio bolji od Ujejne ibn Hisna, zato što je ibn Hisna otpao Islama, Akra ibn Habis nije. Kad su, svi otpali, kad su mnogi otpali od Islama, onaj Akra ibn Habis je ostao u Islamu. Zatim ga je Omer slao kao vojskovođu na Iraku i kao takav izvojevao je pobjede. Habab ibn Munzir el-Hadrami El Hazređi Selemi je bio poznat po tome što je na Bedru rekao Allahom poslaniku sallallahu alaihi sallam ako se spustiš kod ovih izvora, kaže, bit ćeš bliži pobjede zato što nećeš muslicima dopustiti da, da dođu do vode, bit će im teže da se bore, pa je Allahom poslaniku sallallahu alaihi sallam ga poslušao. Ove godine je preselio Rabija ibn Haris ibn Abdul Mutalib, zatim Alhama ibn Othale, Alhama ibn uh, e, Mujazzaz, Alkan ibn Mujazaz bio je poznat po tome što se volio da šali. Kaže jednom prilikom kad ga je Allah poslanik sa selam poslao sa onaj vojskom sa skupinom ashaba, kad je naložio je vatru i rekao ja sam kad je vaš emir ulazite u vatru. Kad je pa su rekli nećemo. Kaže kad došao da Allah poslanik sa Allah selam ispričao kaže Allah poslanik sam se nasmijao kaže tako nalada ste ušli nikad iz nje ne biste izašli kaže pustite Alkan. Ja ne znam koji je bio ashab, ali mislim da se je radilo o Alhami. Alhama je volio se šali sa ljudima, posvađa se sa jednim od ashaba i kaže on njemu, kaže, ja ću, kaže, ta, kad ta ću napraviti ingranku na leđima? I kaže, došla je neka skupina trgovaca u Medinu, vrijeme Allahova poslanika, sallallahu alaihi sallam. I kaže, on njima pridi, kaže, biste li kupili roba, ima to, to, to, dobar, kaže, rob, kaže, bi. Ali daću vam ga, kaže, za nešto neznatno, samo kada ga se riješim. Ima, kaže, jedna, jedna kaže, ona igra, šta je? kad, kad god mu pridite, reći da, je, da on slobodan, da on nije rob, da je on slobodan čovjek. Kaže, pa ne, je problema, svi tak tvrde. Ko kaže, ja onaj tam. I on ga primi, hop, kaže, šta je, šta hoćete od mene? Kaže, ja sam slobodan čovjek, kaže, mi smo te kupili. Kako ste me kupili, ja sam slobodan čovjek. Ništa, kaže, ti si naš rob. I on kaže, hajte me, kaže, vodite kod poslanika, se požalim poslaniku sallallahu alaihi sallam. Kaže, kad se ispričao poslaniku sallallahu alaihi sallam, poslanik se nasmiju, zovne ovoga, kaže, vrati njihove dinara, vi kaj puste, on je slobodan čovjek. Ove godine je preselio u Vejb ibn Saide, zatim Gajlan ibn Seleme, Sekafi, Muamer ibn Haris, Mejser ibn Mesru, Kelabesi, Wahid ibn Abdullah, <clears throat> Ebu Haraš el Huzeli, Ebu Lila Abdurrahman ibn Ka'b. I ove godine je preselila umul mu'minin Sevda bint Zuma. Zuma, Kurešija ila Amerija umul mu'minin, bila je poznata po tome da je mnogo postala, da je klanjala noćni namaz. Kad je Allah poslanik sallallahu sallam tio da je dadni razvod braka, rekla je nemoj me puštati Allahu poslaniče, ostavi me kod sebe, a moju noć pokloni a iši. Pa je Allah poslanik sallallahu sallam na to pristo وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وجزاكم الله خير الجزاء <coughs> بارك الله فيكم كتبت قصيدتي وهنا على وهن لتسكيني وأرسل وردة معها فهل بالصفح تأتي